الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد Falënderimi absolut i takon vetëm Allahu xhalla fi ula. Përshëndetja dhe mëshira Allahu tebareke ve teala qoftë mbi më të mirin dhe zotriun e pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe me gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen Allahu xhalla ve ala me i nda disa çaste në zinxhirin e ligjëratave pengesat nga e vërteta. Ka thënë Allahu tebareke ve teala, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Wa inna Allaha lama al muhsinin. Allahu xhalla wa ala e ka bo ligj të vetin në tokë, ligj të vetin, sunet i cili nuk ndryshohet, nuk ndryshohet në mënyrë absolute, ku ka thënë Allahu tebareke ve teala, Alladhina jahadu fina ata të cilët luftojnë dhe mundohen për neve lanahdiyannahum sigurisht ka ardh në formën sigurisht që do t'i udhëzojmë ato subulana në rrugën në rrugën tonë dhe se Allahu xhalla wa ala ka përfundu ajetin dhe se Allahu është me ata çka veprojnë mirë. Pra, ligji Allahu xhelle ve ala cili qenka, se ai cili s'mundohet me gjet të vërtetën, Allahu e len. Inna Allah la jehdil qawmel fasikin. Allahu xhelle ve ala ka thonë, Allahu nuk e udhzon popullin fasika, gjunahqar, mëkatar. Pra, atij çka nuk i intereson e vërteta, Allahu xhelle ve ala e len në humnerën e tina. Wala yubali, qysh ka ardhur në hadith dhe nuk i intereson Allahu xhalla wa ala se në cilën luginë shkatrohet. Pra njeriu është në një rrezik të madh. Patjetër është me me u mundu. Dhe një dobi e madhe çka është e këtij ajetit, ky ajet ata të cilët ka thënë Allahu xhalla wa ala jahadu, e ka përmend fjalën jahada, xhihad. Ka zbrit në Mekë, në të cilën kohë s'ka pas xhihad. E dijetarët kanë thonë, pse është përmend kjo shprehje, për me tregu se ai cili e lyp të vërtetën, duhet me dhonë mundin sikur që e jep ai kur del në luftë. Maksimumin e jep. Ai çka s'e jep maksimumin, dështon. Dështon. Andaj Allahu xhelle ve ala ka përmend, xhahedu fina, luftojnë për neve. Andaj Allahu xhelle ve ala ka udhzu, Selman el Farisijun, i cili a kon pi persianëve, Suhejb el Rumin, i cili a kon pi romakëve, Bilal el Habeshijun, i cili a kon pi Etiopisë, e kështu me radhë Allahu xhalla ve ala ka udhëzu shumë njerëz, të cilët kanë qenë larg prej vendeve të largëta dhe nuk e ka udhëzu njërin çka a kon te shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? S'ka luftu për të vërtetën. Nuk e ka dash të vërtetën. Kemi mbet në ligjëratën e fundit tek pengesa e 12 dhe ajo ka qenë pengesa e mëkateve. Kemi përmend shumë prej pengesave të mdhejt, dhe kjo është mëkatet. Ibn Kajim el Xhauzi e ka përmend këtë pengesë dhe këtë shëmtim të madh, gjunahin ndaj Allahut xhelle ve ala në një libër të veçantë. i cili është i denjë dhe meritor mu lexu nga çdo besimtar, madje që ka thonë Shejh El Bin Baz, Allahu e mëshiroftë, duhet me lexu në jetën e tij s'paku 3 herë. E cila libër quhet Sëmundja dhe ilaçi. Sëmundja dhe ilaçi. Pa tjetër duhet besimtari me lexue këtë libër. Që mu rujt prej gjunaheve ngase gjunahet janë shumë të rrezikshme dhe një fjalë ma e mira çka mundet me qenë prej kësaj libre ku ka thanë Ibn Kajimi Allahu e mëshiroftë ruju prej gjunaheve se ato janë sikur plagët plagët e njeriut çka goditet ka thanë nuk i din njeriu se cila plagë godet në zemër Apo njeriu mundet mu plagos, ka trupi gjithë anët, dhe prapë me met gjallë. Edhe kjo është ajo ka thënë Ibn Kajim çka e mashtron njeriun i cili e tepron në gjunahe, thotë edhe kjo kurgjo, edhe kjo kurgjo, edhe kjo kurgjo, këto janë plagë, të cilat e mbledhin. Ka i mbledhin trupin e tij, ka thënë kur ta godit në zemër përfundon çështja e tina. Përfundon çështja e tina. Andaj njana prej pengesave të mëdha është mëkati. Ka thonë Ibn Kajimi, Allahu e mëshiroftë, min uqubatiha prej dënimeve të mëkatit është enneha tu'thiru bil khasati fi nuqsan al aql. Thotë veçanërisht dënimi ma i madh, pasoja më e madhe e mëkatit cila është se ndikon në mendje. Gjunahi ndikon në mendje. Gjunahi e pakëson dritën e mendjes. Andaj Shejhul Islam Ibnu Tejmije, Ka thënë, mendja është sikur syri. Mendja është sikur syri. Në krahasim, nëse folna për çështjet e sheriatit. Mendjen çka ka dhënë Allahu xhelle ve ala është sikur syri. Kur'ani dhe Sunneti, argumentet nga ana e Allahut xhelle ve ala janë sikur dielli. Sikur dielli. Nëse errësohet dhe verbrohet syri, dielli apet është, ama nuk e shef. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thonë, Hel jesteuil a'ma uel basir. A janë barabart, qorri me atë çka ka sy. A janë barabart, nuk janë barabart. Nuk janë barabart, pse? Se dielli me gjithë dritën e tij çka e ka, me gjithë shkëlqimin e tij çka e ka, me gjithë ato se gjithë të cilat kanë sy e shofin, i verbëri është privu, a po, kjo në çështjet e dunjajës. Kështu është me sheriatin. mëkatet ngadal ngadal ja paksojnë shikimin e mendjes njeriut. Dhe ai i lexon ajetet, i lexon hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama nuk ndikon kurgja tek ai. Pse? Se mëkatet e shumta tek ai kanë ndikue në pamjen e vërtetës. Andaj thotë Ibn Kajimi, "Fala texhidu akilejni S'ka dyshim se nëse e marrna dy njerëz të cilat kanë mendje të shëndosh, që perceptimin e ka të shëndosh, dhe njani i nënshtrohet Allahut, nuk ban gjynahe, kryn adhurimet, dhe tjetri ka mendje, kur t'i folsh kupton këtë komplet, perceptimin e ka tamam, domethaniet e fjalve i kupton, mirëpo është gjynahqar, është mëkatar, është i zhyt në mëkate. është i zhyt në mëkate. Nuk ka dyshim se ki çka i nënshtrohet Allahut i shef punët ma mirë. I shef punët ma mirë. Dhe për këta Allahu xhele ve ala ka pru shumë ajete ku shumicën e ajeteve Allahu xhele ve ala i, për, i përfundon, i përfundon vettekuni ja ulil elbab. Kini frikë prej meje, o ju të cilat kini mend. Ka thonë Fudejl ibni Ijadi, Allahu Innehu yati alejna ma yata'azamu indana an natakallama bihi. O pejgamberi i Allahut, na vin do mendime në kokë. Na vjen rand edhe me i kallxu. Na vin do mendime për Allahun n'kokë, neve na vjen gja, nuk mujmë as me t'i kallxu çka na vjen n'mend. Ka thanë Imam Nevawi, Allahu e mëshiroftë, kjo është për qëllim se ata e kanë pas frikë Allahun xhele ve ala shumë. Ato mendimet që ju ka pru shejtani dhe i ka i ka pëshpërit në mendjen e tina për Allahun xhele ve ala kështu me radh, ka thon sahabët na na kena frikë edhe me i kallxu ato çka na vin prej mendimeve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thon e fekad xhaekum a ju kanë ardh këto cytje? Kan thon po na kanë ardh. Ka thon dhake sarihul iman, kjo është imani i qartë. Kjo është imani i qartë. Kan thon dijetarët për dy shkaqe. E para, se shejtani e sulmon ata Atë njeri i cili ka fryte tek ai, pra ai çka është jo besimtar, s'ka pun me ta, shejtani se ka kry çështjen me ta, s'ka dobi prej tij, e ka përfundue çështjen me ata, sulmet i vinë besimtarit. Andaj kur e kanë vet Ibni Abasin, çka a puna e namazit besimtarve dhe namazit jahudive. Jahudit si t'ja nisin namazit lutjet e tyre, nuk lovizin hiç. Ka thonë musliman, jo fërkohet, jo e kruën, kështu me radhë trupin, lëviz, ka thonë Ibni Abasi, se disa prej njerëzve kanë mujt me kuptu, kanë thonë, a janë këto ma të mirë se këto? Po, Ibni Abasi ka thonë, çka ka me bo shejtoni në shpi të rrënume? E ka pas për qëllim jehudijun. A i rrënum, s'ka shejtoni me ta, s'i flet atij, ama vjen te ki çka ka fryte, Edhe i fol. Edhe hin namaz, edhe çka thon detar, njani prej tyre Ebu Hanifja ka thon krejt çështjet çka kur nuk i vin ndërmen, namaz i vin. Namaz i vin ndërmen, saqë transmetohet nga Ebu Hanifja se ka ardhë njani prej xhamatlive dhe i ka thon, "Hoxhë, i kam hup paret, nuk e di ku i kam lanë." Ka thon fali dy rekate. Ka thonë unë lypi paret ku i kam lënë, ky m'thotë fali dy rekate. Kur ka dalë prej namazit ka thonë i gjeta hoxhë. Ka thonë po e di se i gjet, se t'i ka pru ai. Ka kallxu ku ku i ki lon. Se te shejtani a ma me rëndësi me ta hup namazin se sa me t'i kallxu paret ku i ki. E kështu me radhë. Pra Allahu xhelle ve ala ju flet atyre të cilët i kanë frikë Allahu xhelle ve ala sahabët i kanë pas frikë dhe e dyta kanë thonë dijetarët sahabët edhe ata të cilët që kanë ardhur kanë pas frikë edhe mi shprej. Se shejtani i vjen besimtarit tu dasht me ja tregue se Allahun xhelle ve ala askush nuk e ka pa prej besimtarve dhe na i besojna fuqisë Allahu tebareke ve teala Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thonë hadith kush më shef muë në andërr ai më ka pa muë ngase shejtani s'ka mundësi me paraqit fotografin time E nëse shejtani s'ka mundësi me dalë fotografinë e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka thon fotografinë e Allahut? Edhe ma shpejt. Edhe ma shumë s'ka mundësi. Pejgamberin Allahu xhelle ve ala Allahu seleme, shejtani mu paraqit fotografinë e tij. Pra kush e sheh pejgamberin, e ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E shejtani ndonjëherë i vjen me cytje besimtarit, duke ja paraqit fotografinë e Allahu xhelle ve ala. Ndërsa besimtari çka duhet me ba n'këtë rast? I pas frikë Allahu xhelle ve ala. Ndoshta keni me shpëtue. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dhe një pjesë dërmuese ajeteve përfundojnë me këtë ajet dhe nuk merr mësim nga ajetet e mia, ka thanë Allahu xhelle ve ala vetëm ata që kanë mend. E tash pse i pruna këto ajete me fjalën e Ibn Qayyimit? Se e vërteta është në librin e Allahu xhelle ve ala. Mëkatet bahen pengesë. Nëse njeriu zhyt zhytet mëkate, ja pengojnë syrin e mendjes. Edhe njeriu nuk i shef sendet. Andaj Ibn Qayyim ka thanë, ai që largohet prej mëkateve, Allahu xhelle ve ala i çel prej diturive të cilat nuk ja çel atij i cili ban mëkate. Thot Sufjan ibn Uyeyne, njani prej ulemave të mëdhoj të selefit, men amile bima ya'lamu kufie ma lam ya'lam. Kush vepron me ata të cilën e din, pra të cilat mëkate ti i ki ditë se janë të ndalume dhe urdhrat të cilat i din se janë urdhra prej Allahu xhelle ve ala. Nëse ti nuk i praktikon ka pasoja. Ka pasoja për çdo sen. Andaj Sufjani çka thot? Ai çka punon me atë çka e di, mbrohet pi asaj çka s'e di. Kjo është ligji i Allahut xhelle ue ala. Nëse e din një sen dhe është vërtetuar te ti me themele të shëndosha, me fakte të shëndosha, me fakte të padiskutueshme prej anës Allahut xhelle ue ala dhe i përmbahesh asajna. Edhe Allahu e sheh mundin tan. Allahu e sheh mundin tan, Allahu t'run pi asaj çka s'e di. Allahu t'run pi asaj çka s'e di. Andaj ti e shef subhanallahu çka thon Ibn Qayimi në shumë vende prej librave të tij, ka thon ti e shef se Allahu e run një xhamatli prej një sendi çka nuk e run njonin prej ulemave. Pse? Ka thon se s'ka punu me çat çka e ka dit. Ndërsa ki ka punu me çat çka e ka dit. Edhe thot unë e di çeta 100% prej Allahut xhelle ue ala. Edhe punoj me çeta. Edhe lus Allahun xhelle ue ala mos më mundtu me rrshit dikun çka s'di. S'ka ma keq se me ta morë Allahu udhëzimin. Paramendoje njeriu çka e ka shiju udhëzimin. Paramendoje njeriu çka e ka shiju udhëzimin. Dhe e din të vërtetën. Dhe Allahu xhelle fi ula e kthen në gjendje te cila ka qenë përpara. Kjo ka ndodh në histori. Saqë njoni ka qenë muezin dhe hafëz. Dhe e ka mësu fjalën e Allahut xhelle ue ala përmenç. Dhe e ka shitë fejën dhe a bo krishter për një fejmën. është dashuru n'një fejmën dhe për me martu ata a dosh m'u bo krishter. Kjo tjetër rast që e kena përmen ata i cili muezini është rrxu para se me para se me hi dhondër me atë krishterkën dhe ka ra si qafir pa e prek ata të cilën e ka dosh. Kjo tjetër rast i cili për një gruje o martu me ta Dhe është bo ushtar i atinve, i romakve. Dhe është taku në betej me njanin prej muslimanve dhe ki muslimani e ka njoftë kush është, se ki ka qenë hafëz dhe ruajtës i librës Allahut xhelle ue ala dhe kur i ka dalë në dyluftim, ka thonë a je ti filani? Ka thonë po. Ka thonë ti e ki ditë librin e Allahut xhelle ue ala përmenç. Ka thonë po. Ka thonë thuj pash Allahun a t'ka met dhe një ajet në kokën tane. Ka thonë veç një. Vetëm një ajet m'ka met. Cili a? Rubbema ja weddu ledhine keferu leu kenu muslimin. Shumë herë ata të cilët janë qafira, kanë dëshirë me konë musliman. Për një fejmën e ka shit. Që të thënë ajet i ka met veç qeki ajet. Rubbema, shumë herë, ata që kanë bërë kufër, dojnë me konë musliman. E qysh ruhet udhëzimi, duke punu me ta. Duke punu me ta. Andaj Allahu tebareke ve teala e ka përmend pasojat e gjunave ku ka thënë xhelle fi ula wa qalu qulubuna ghulf. Jehudët i kanë thonë pejgamberit alayhis salam, mos na fol, mos na polemizo, mos na i paraqit faktet, zemrat i kena t'mshelta. Pretekst. Allahu xhele ve ala ka thonë ja, nuk a qashtu. Bel leanehumullahu bi kufrihim. Jo nuk a qashtu. Po Allahu i ka mallku për shkak të kufrit. Kufri çka është? Mëkat prej mëkateve. E për shkak të kufrit Allahu ja ka mshil zemrat, edhe nuk shofin. Edhe nuk shofin. Ajeti tjetër ka thënë Allahu xhele ve ala, wa ma jush'irukum enneha idha xhaet la ju'minun. Allahu tebareke ve teala ka thënë, dhe çka i ban me dit ata njerëz të cilët kan pretendu para se me ardh pejgamberi alejhi selam, se nëse na vjen pejgamberi me fakte, na i besojna. Allahu xhele ve ala ka thonë: "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra." Na i rrotullojna zemrat dhe syt mos me pa të vërtetën pse s'kan besu t'parën herë. Jehudëve kur ju ka ardh e vërteta e kanë ba. Paramendone, Allahu tebareke ve teala kur e ka çu Musën alayhi salam tek jehudët, ata e kanë mundu Musën. Derisa e kanë detyru Musën me thon, ja qaumi la tu'dhuni. Ka thonë o populli jem mos m'mundoni. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Ju shumë mirë e dini se un jam pejgamber i Allahut xhele ve ala te ju. Allahu xhele ve ala këtë ajet e ka përfundu kur ju rrotullun zemrat atyre prej kufrit, prej gjynaheve, ezagallah. Allahu ja shtoi devijimin. Njeriut i duhet një një një, një rrëshqitje. Pastaj rrëshqitja shkon teposhtë. Andaj në gjuhën arabe epshit i thonë hawa. Ndërsa esenca e fjalës hawa është diçka çka shlohet prej nalt dhe bje teposhtë. Andaj është i cili është epsharak, s'ka mundësi mu, mu frenue. Njeriu duhet me pas kujdes, se një rëshqitje, shkon domino, bje rëshqitje të tjera. Andaj, Allahu tebareke ve teala e ka ba kusht largimin prej gjynaheve për me pa të vërtetën. Dhe thash për me fol për këtë pengesë, gjan e gjat dhe për shëmtimin dhe fllistinën e mëkatit, kthenu librit të Ibn Qayimit, i cili është i përkthym edhe në gjuhën shqipe, sëmundja dhe ilaçi. Dhe s'kini me gjetë libër më të mrekullueshëm dhe më të mirë në këtë tematikë se sa sëmundja dhe ilaçi. A nëse e lexon me meditim të shëndosh, ka me ndiku patjetër në jetën tane dhe në mendjen tane. Dhe ki me pa, ki me pa se mëkati ka gjurmë të katastrofale. Ka gjurmë katastrofale, sikur Allahu xhele ve ala ka shkatru shumë popuj për një mëkatë. Pengesa e 13 e cila është që i pengon njerëzit nga e vërteta është el ghafletu an sualil hidaje. Neglizhenca nga, të, nga pyetja për hidajet, për udhëzim. Njerëzit nuk interesohen shumë për udhëzimin. Nuk e, nuk e kanë muhabet, me, muhabetet të tyre udhëzimin. Nuk vesin shumë, nuk pysin shumë, nuk interesohen shumë për udhëzimin Allahu xhelle ve ala. Sepse Allahu xhelle ve ala nuk i ka udhëzu shumë prej të njerëzve inteligjent. Nëse merr ti me lexue prej njerëzve që i kanë qenë inteligjent, shumë që i ka përmend Ibn Tejmija Aristotelin, thotë ka qenë shumë inteligjent. Mirëpo e ka prue Hoxha, Allah e mëshiroft një fjalë, ka thonë utu dhekaen ue lem jutu zekaen. Ju është dhonë mençuria, po nuk ju është dhonë pastërtia. A do të duhet m'u kombinue Pastërtia dhe dhe mençuria. Nëse njeri është i meçëm, edhe s'ka pastërti, bëhet dinak. E shfrytëzon inteligjencën e tij për me bë kurtha. E nëse është i pastër, pastërtia e tina e run. E run dhe e mbron. Andaj Mos me kon ti o Allah, s'ishmi udhëzue. A ka qenë pejgamberi selam i mençur? A ka qenë inteligjent? A ka qenë i ditur? S'ka dyshim. Njeriu ma i ditur fytyr tokës, inteligjenca ma e lartë fytyr tokës, saqë plot pej orientalistave, të cilët nuk e besojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si pejgamber i Allahut, kanë thonë ai njeri ma inteligjent që ka ekzistu fytyr tokës. Edhe pse s'e besojnë si pejgamber. Mirëpo apet ka thonë laula anta, nëse ti s'je Allah, s'ishmi udhzue. Wala tasaddaqna, edhe as kishmi dhon sadaka. Wala sallaina, as s'ishmi fal. Mos me kan Allahu s'ishe udhzu. Leje mençurien tane. Mos me kan Allahu s'ishe kan njeri i devotshëm. Mos me kan Allahu xhelle ve ala s'e kishe njoft Allahun. banorët e xhennetit, të cilët e kanë meritue xhennetin me mëshirën e Allahut xhelle ve ala, kanë me thanë Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falënderimi i takon Allahut tebareke ve teala i cili na ka udhëzue në këtë. Çka në këtë? Në këtë ka dy tefsira. Në hyrjen në xhenet apo në punën për me hi në xhenet. Allahu na ka udhëzu. Jo na, pra edhe në xhenet kur hin ja përkatësojnë Edhe mos me pas na udhëzu Allahu, mos me na pas dhënë udhëzimin, kurrë s'ishmi udhëzue. Kjo është modestia e banorit të xhenetit. Prej në tokë e deri sa të mrije në xhenet. Edhe në xhenet ja përkatëson falënderimin Allahut tebareke ve teala. Ngase njeriu s'ka mundësi me gjet udhëzimin Të gjithë jeni të devijuar illa men ihtadaitu, pos ata që unë e kam udhëzu. Kush? Allahu xhelle ue ala. S'ka monopol të udhëzimit. Bajram që këtë punë Allahu xhelle ue ala e ka marrë mbi mbi veten. S'ka mundësi me të udhëzu pos Allahut tebareke ve teala kurrkush. Edhe me t'u mbledh krejt dunjaja. Edhe na m'i mbledh krejt ulematë me një vend, edhe me dash me udhëzu ni person s'e udhëzojnë. Hoxha ja gjallë ka qenë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë çka është haptazi, ente tahkumu bejne ibadik, ti je ai i cili gjikon mes robëve të tu, fima kanu fihi jahtelifun, në atë të cilën kanë ata polemikë. N'dunja nuk përfundon polemika, n'dunja nuk përfundojnë luftërat, n'dunja nuk përfundojnë mosmarrëveshjet. Andaj ata të cilët mundohen me zbut, Mosmarrëveshjet mes njerëzve, ata s'e kanë kuptu Kur'anin as dunjanë. Mosmarrëveshjet nuk përfundojnë derisa ka shejtan në në tokë. Mosmarrëveshjet derisa ka iblis mbi tokë s'përfundojnë. Derisa Allahu xhelle ue ala ta hedhë iblisin në zjarr, atëherë përfundojnë mosmarrëveshjet. E këtu s'ka mundësi. Andaj ai cili mendon se kanë me përfundu mosmarrëveshjet, ai s'e njeh as Kur'anin as as dunjanë. Mosmarrëveshjet kanë me prej te Ademi, Allahu na ka kriju për mosmarrëveshje. Allahu ve lidhalike halekahum Allahu çka ka thonë për këta ju kam kriju m'u përla ju e pse për m'i udhëzu Allahu xhelle ue ala ata që kanë besu rrugën e drejtë çka do me thonë bejën sam ti gjikon me ata kush është i drejtë kush e ka pas drejt ditën e gjikimit andaj Allahu xhelle ue ala ka thonë ja hasraten alel ibad O pikëllim i madh për robërit, nuk e kena dërgu ndonjë pejgamber, ma min resulin illa kanu bihi jestehziun, s'e kena dërgu ndonjë pejgamber te një popull, vetëm se kanë bo hajgare me ta. Paramendo, pejgamberi i Allahut ka ardhë, kanë bo hajgare me ta. Kanë bo hajgare, i kanë thonë, sahirun mexhnun. A e dini a disa çka do me thonë, me t'shpall populli jot budallë. Paramendo me t'shpall populli jot budallë. M'u pajtu krejt populli se ky është i çmendur. I idë në ninës është ki. A ka ma keq? Qështu e kanë shpall pejgamberin sallallahu sallam. Kanë thonë ky a magjistar dhe i budalla. Mos ja merrni fjalën këtina. Na nuk mujna me ndjej këtë pa të ndodh. Kjo ndjejet kur ndodh. Paramendo krejt me të llogarit budallë. A ti je në kulmin e inteligencës. Në kulmin e mençurisë. Pozitë e rëndë është. Pozitë e rëndë është. E pejgamberët kanë hekë. Allahu xhelle ue ala e ka pohu këtë në librën e tina. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në këtë dua, në këtë dua, ihdini, udhëzomë mua. Pejgamberi Allahut e ka lutë vazhdimisht, Allah, udhëzomë mua. Nuk është mbështet në ilmin e vet, mençurinë e vet, zotësinë e vet. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në sabah dhe në mbramje, sa që ka pas prej dijetarëve, ka thonë, kam me shkrujt filan librën, kam me shkrujt filan librën. Në një libër për libër, ka thonë, kam me shkrujt një libër. Dhe dijetarët pastaj kanë thonë, pse s'e ka shkrujt këtë këta? Janë përgjigj dijetarët tjerë kanë thonë, se s'ka thonë, insha Allah. Ka thonë, kam me shkrujt. Andaj Allahu xhalla ka thënë wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada. Mos gabo me thonë për asnjë çështje kam me bo nesër. në rrugën e drejtë. Kan do ti e udhzon. Andaj, çështje e padiskutushme është, çështje e prerë se udhzimi është në dorë të Allahu xhel-le ve ala. Na duhet me lut natë e ditë, me atë fukarallëkin ma të madh, me varfërinë ma të madhe. Me i thonë Allahu tebareke ve teala, ihdini. Andaj, shtatëmdhetë herë n'ditë e thojna në farz, ihdina s-sirat al-mustakim. Na udhzo në rrugën e drejtë. Dhe kitë kjo çka bohet, ngase e lutna Allahun xhel-le ve ala me na udhëzue, se m'u lanë në forcat tona, njeriu është daif dhe devijon. Andaj, dijetarët e kanë prue këtë argument, madje Musa a.s. kur është largue prej popullit të tina, ka thonë, asa rabbi en jehdijeni seuae sebil. Pengesa e katërt është njeri i udhëzum. A mundet me iu rrezikue udhëzimi dhe e vërteta? Mundet. Edhe kjo është ajo pengesë që e kanë përmend dijetarët. Cila është ajo? Nëse nuk përpjeket me udhëzu tjetrin. Kjo është ligj dhe kjo ligj i Allahut tebareke ve teala. Wal asri innal insana fi la fi khusr. Kjo është ligj. Pasha kohën të gjithë njerëzit janë në humbje. Të gjithë njerëzit janë në humbje, krejt. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Përveç atyre që kanë besu dhe kanë punu vepra të mira. Pra katër kushte i ka bo Allahu xhel-le ve ala për me ta rujt udhëzimin. Kan besu dhe kanë punu vepra të mira. Dhe ajo çka e përmendëm, me i lon mëkatet dhe me i pra, praktiku urdhat, ilmin çka e di punoje, ngase ta ruan besimin. Kjo tjetra pengesa cila është Wa tawasau bil haq. Dhe këshillohuni njëri tjetrin me hak. Dhe këshillohuni njëri tjetrin me hak. Dhe njëra e katërta që ka përmend Allahu xhel-le ve ala këta, wa tawasau bis sabr. Dhe këshillohuni njëri tjetrin me bo sabër. Tjetër pengesë që ka me ardh ma vonë, është mos sabri, mos me bo durim. Krejt sendet i ka, e njef t'vërtetën, punon me të vërtetën, e ndonjëherë nuk bën sabër, edhe rrëshqet. Andaj Allahu xhel-le ve ala e ka bo ligj. Kjo është pengesa e 14 kur njeriu është udhzu, por nuk tenton me udhzu tjetrin. Allahu xhel-le ve ala ja rrezikon udhëzimin. Andaj Allahu tebareke ve teala e ka përmend këta alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ata të cilët janë kopraca, Mulkun la jefne, pushtet çka s'mbaron. E njerëzit prej cilësive që i kanë kopraca janë. Allahu xhele ka, për, ka përmend se prej njerëzve janë kopraca, nuk japin prej pasurisë, pastaj ka thonë dhe prej mirësisë çka ju kena dhonë. Tho Shejhul Islam, Ibnu Tejmije, sa i përket kësaj kopracie, kopracie është Apo dikush me bo kopraci me ty mos me dhon pare s'ka problem, edhe nëse është haki jot. S'a problem se tek fundi fundit n'dunja pengon. Ama mos me ta kallzu një të vërtetë, një informacion çka mundet me të bo problem në ahiret shumë keq është. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Nja prej shumicës dërrmuese të banorëve të xhehenemit kanë me vajtue dhe kanë m'u mjerue dhe kanë me thonë o Zot. Na i kena pasu dijetarët tonë, dijetarët tonë, të mëdhenjtë tonë. Fa adalluna, ama ato na devijuan neve. Fa atihim dhifejn o Zot dënoji ato më keq. Allahu thotë të dytë kena t'i dënue. E çka kanë bo këto të mëdhenj? Jau kanë msheh ilmin. Jau kanë msheh ilmin. Ama Dituria e paktë e këtyre njerëzve, interesimi i paktë i këtyre njerëzve, pyetja dhe lutja Allahut xhele ue ala e udhëzimit e paktë e këtyre njerëzve e kanë bo punën në ahiret me marrë vesh të vërtetën. E atje është shumë keq, ngase nuk ka të mos më m'u kthy. S'ka prapa. Nuk kthen Allahu xhele ue ala prapa. Andaj po kopracia dhe lënia e udhëzimit është prej pengesave të së vërtetës. Thotë Abdullah Andaj ti i sheh shumë prej njerëzve të cilët janë kompetentë për m'i ditë çështjet themelore të fesë, mirëpo po ai me, me, me, me vite, nuk i ka shpjegu ato, nuk i ka përmend ato, dhe kur t'i thush ndoshta titullin e librit e ka harrue. Edhe pse ai kompetent për qata është. Ama ai s'e ka folë, edhe Allahu xhele e ka sprovu ato, q'e ka sprovu ka harrue, apo ma xhahil se një xhematli. Pse? Ngase Allahu tebareke ve teala, i trajton njerëzit barabar. S'ka te ai pse je i bardhë, apo pse je i zi, apo pse je i këtij kombi e kësaj rase, s'ka te Allahu xhele ue ala. Ai është el adlul, el kamil, el kamilu fi sudedihi, i drejti absolut. Andaj ai i cili e mshef ilmin, sprovohet, ose vdes, s'e merr vesh kurkush ça ka ditë, ose harron prej veti qatë dituri. Uejtebiu sultanen, ose Allah e sprovon me pasue një kryetar zullumqar. Apo i cili i, i, i mjegullohet dhe i pluhnohet dituria, s'e sheh problem me bashkëpunu me atë, me bashkëpunu me ketë, me bashkëpunu me atë, bashkëpunu me ketë edhe me Iblisin bashkëpunu. Pse? Ngase iu është zbeh dituria, fjalët e Allahut xhele ue ala janë shumë zbehta te ai. Edhe Allahu tebareke ve teala. as që ja u kanë kallëzu njerëzve, as kanë punu vetë me ata. Kjo vlen edhe për neve. Kjo a te Tevrati, por Allahu neve na fol, juve të cilët ja u kem dhonë Kur'anin. Thumme lem jahmiluha, s'e kanë bajtë. Fe metheluhum, shembulli i tyre është sikur shembulli i gomarit. Jahmilu esfara, ban libra. Me ja ngarku një, një gomarit, një ton libra, ima, noshta ima. A merr vesh prej tyre diçka, s'merr vesh. A mundet m'u krenu se kam libra, mundet m'u krenu, ama apet jet gomar. Andaj Allahu xhelle ka përmend këtë shembull. Pse? Për me tregu se nëse ti nuk përfiton prej asajna. Metheluhu kemethelil himar. Shembullin e ka sikur të gomarit. Andaj, koprracia me ilm është shumë e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme, ngase Allahu tebareke ve teala e dënon atë njeri. Thot, Ibn Kajimi, Ja harron diturinë. Ai ka dit, filani ka dit shumë, sot s'di kurgja, nuk di kurgja, se s'ja ka kallzu kurkujna diturinë. Allahu tebareke ve teala e ka sprovu, jazaan min jinsi amalihi. Thot Ibn Qayimi, shpërblimin e ka sipas llojit të veprës. Allahu ta ka dhënë edhe të shihsh çka po bën. A po ja jep tjetrit a jo, s'ja jep, ta merr. Min jinsi amali. Kështu e ka shpërblimin. Hel jazau al ihsani illa al ihsan. Allahu xhelle ka thënë, a është shpërblimi i të mirës pos me të mirë? Ai çka ka bo të mirë, Allahu jep të mira. Allahu xhelle nuk ka mundësi mundin e kërkujna me hedh poshtë. Sa që kanë thënë disa dijetarë kur janë përgjigj asaj pyetjes të cilën shumë njerëz e bojnë, pse Allahu tebareke ve teala ju jep çafirave në dynja? Pse Allahu xhelle ve ala i le me përparu shumë në dynja? Pse Allahu tebareke ve teala nuk ja hup mundin e çafirit i cili është ateist? Disa dijetarë janë përgjigj kshtu. Kanë thonë, Allahu xhelle ve ala është el adlu, i drejti absolut. Kanë thonë ai qafir s'e ka besu Allahun xhelle ve ala, ama a lodh. A lodh, është këput. Në ahiret e ka shpërblim xhehenemin. Thonë dijetarët, për mos me dalë njeriu, Allahu ka thonë nuk është Allahu zullumqar ndaj robërve. S'ka thonë ndaj muslimanve. Allahu s'ka thonë nuk asht zullumqar ndaj muslimanve. Jo, ndaj robërve, krejt robërve. Nuk ka mundësi dikush m'u lodh e Allahu me ja çu djersën posht, s'ka mundësi. Qafir koft, apo musliman koft. Qafir koft, apo musliman koft, ngase Allahu xhelle ve ala në dynja ka tjetër ligj. Në ahiret ka tjetër. Këtu ka tjetër. Këtu është drejtësia absolute. Drejtësia absolute. Andaj e merr shpërblimin ai i cili nuk e jep ilmin me atë vepër të cilën e ka vepru wa hadha amrun yashhadu bihi al-hiss wal wujud. Thotë ibn Qayyim dhe kjo është një çështje, pra ai njeriu që s'e shpërndan ilmin dhe Allahu ja merr, thotë këta e kena pa me sy dhe është prezente në mesin e njerëzve. Sa njeri thonë për ta ka ditë, ka ditë, pastaj s'di kurgjë. Të udhëzuar që i udhëzojmë edhe tjetër, tjetrit. Ghayra dallin wa la mudillin. Edhe mos na bën të devijuar edhe as të devijojmë tjerët. Pro katër cilësi. E ka lutë Allahun xhelle ve ala me ja dhon. Udhëzom, banëm udhëzues. Mos m devijo dhe mos m ban me deviju tjetër, tjetrit. Këta e ka lutë Allahun tebareke ve teala me ja dhon. Selamen li awliyaik, banëm paqe për robët e tu. që i do për miqtë e tu banëm paqe, njeri i lehtë për ta. Harben li adaik dhe banëm t'ashpër për armiqtë e tu. Për miqt banëm që të jemi mirë me ta, ndërsa për armiqt banëm t'ashpër. Nuhibbu bi hubbika man ahabbek. Banëm që ta dojna ata çka e do ti. Lute Allahun xhelle ve ala me e bo dhe kjo një rrezik i madh ka ka fol ibn Qayimi për këtë rrezikshmëri. Lute Allahun, thuj, o Allah që lut për nga me sëmë, banëm ta du atë çka e do ti. Ka thon Ibn Kajimi, a dini që është rrezikshmëria e kundërta e kësaj? Nëse Allahu të ban me dasht atë çka Allahu s'e do, ki me ja pranu fjalët e atina. E ku t'ja pranosh fjalët e atina, ki me ja pranu batilin atina. E kështu me radhë, sendet janë të ndërlidhura. Andaj lute Allahun xhelle ve ala me këto lutje. Lute Allahun që më, nëse a dikush në batil, thuj, o Allah nëse a në batil, mos më ban me dasht këtë njeri. Se nëse e do ki me ja marr fjalën. Njeri ja merr fjalën atë çka e do. Kjo është ligj i prerë në dunja. Nëse s'e do edhe me thonë të vërtetën të veneron. A nëse e do s'është problem edhe edhe me çfarë me të vendu i jemi është. E kështu me radhë. Pra lute Allahun xhelle ve ala me dosht, me i dosht ata të cilët Allahu i do, wa nuadi bi adawatika men adak dhe na ban me armiqsu atë çka të armicon ti dhe ti e ke armiqsu ata. Pra lute Allahun xhelle ve ala, me një fjalë, le të t'i bajë miqtë e Allahut ta dish kush janë, dhe armiqtë e Allahut ta dish kush janë, e mos të të përzihen këto çështje, e pastaj vijnë vejlatet në ahiret. Mjerimet dhe hasretet në ahiret, ndërsa atje është vonë. E pasmeta prej pengesave, killetul fehmi vë da'fu lidrakë. Po lub, ata çka kanë atë loçkën e mendjes, atë ajkën e mendjes, atë senin ma të çmum çka e ka mendja. Andaj, prej pengesave të cilat i pengojnë njerëzit, është da'fu lidrak. S'kuptojnë hollë. Andaj shumë prej grupeve të devijuara ka qenë kjo sebep se s'kan kuptue çka ka dosht me thonë Allahu tebareke ve teala. Ti i sheh shumë prej grupeve, i thua Allahu xhelle ve ala e ka bo të qartë këtë mesele, ai e ka këtë bardhezi. wa tafsil ka thon mbaju dhe përmbaju ilmit i cili është sqarimi i hollësishëm Allahu xhel-le ue ala ka thon wa anzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay na ta kena zbrit ti librin sqarim për çdo send dhe kët ajet me lexu Allahu tebareke wa taala ajet i cili është ajeti më madhështor për besimtarin Për kuptimin e sendeve ku ka thonë Allahu, ta kena zbit librin sqarim për çdo send. Dhe është e denjë me majt një ligjëratë, që i kam përmen dijetarët dhe të rregulla me të cilat njeriu e njeftë të vërtetën. Edhe këto janë në libër të Allahut xhel-le ue ala. Allahu e ka sqaru çdo send në mënyrë të detajizume. S'ka lon diçka pa sqaru. Mirëpo, mendjet e njerëzve janë të, të ndryshme. Thot, shembulli i këtina është sikur shembulli i atij i cili ka dal me pa hanën. Sytë i ka tamam, del me pa hanën. Para Ramazanit. Thot, kad jerahu, ka mundësi me pa dhe ka mundësi mos me pa. Pse? Ka mundësi del naj, naj mjegëll. Ka mundësi del naj mjegëll. Hana ka dal, po ky s'e sheh. Apo ka mundësi, thot, ka pengesë në synin e tina. Një, një, një send i vogël me të hi në sy menjëherë njeri nis me, me fërku synin. Pse? është send i ndijshëm. Andaj edhe kështu është me shikimin e argumenteve. Ti ka mundësi e ki argumentin para syve dhe s'e shef. Ajeti i Allahut xhel-le ue ala shumë i qartë, ti thush, s'po e kuptoj. Ka defekt në sy. Ka defekt, këtu është për qëllim në mendjen e njeriut. Andaj njeriu duhet me lutë Allahun xhel-le ue ala, me i dhon kuptim të shëndoshë. Andaj Allahu Tebareke ve Teala, I ka tha, e ka përmend wa fahhamnaha Sulejman. I kena dhën kuptim Sulejmanit. Ibn Taymija kur s'ka pas naj mesele të qartë, e ka lut Allahun xhel-le ue ala ja mufahhima Sulejman fahhimni. Ti o Allah, i cili e ke bën me kuptu Sulejmanin, bam edhe mua të kuptoj. E mirë, njeriu mund me thon, po këto senet i kam para vete, ti i ki para vete, po s'i kupton? Apo siç ka thonë Ibn Kajimi, argument tjetër se njeriu dallon në kuptimin e sendeve, thot Kul huvallahun e din një fmi, edhe e din një alim, edhe e din krejt dunjaja Kul huvallahun. E kuptimet e Kul huvallahut, a i dinë krejt njësoj? A i dinë krejt njësoj? I, Ibn, Ibn Kajimi e ka shkrujt një libër tre vëllime në shpjegimin e Fatihas, El Fatiha, shtatë ajete. Me na thanë neve shtatë ajete, nuk mujna me folë gjysmë ore për fatihan. Ai ka shkrujt tre vëllime mbi 400 faqe. Pra dallojnë kuptimet e njerëzve. Allahu xhel-le ue ala ju jep disa njerëzve kuptime të mdhoja. Andaj, kuptimi i argumentit ashtu si duhet dhe perceptimi i shëndoshë është prej seneve të cilat e ndihmojnë me kuptue të vërtetën. Apo do me zgjedhë mes dunjajës e ahiretit? Apo do me nejë derisa të përfundojë dunjaja? Apo do me shku më shpejt te ahiretit? Fa khtara dhalike l'abdu ma inda Allah. E qiky rob, e ka zgjedhë atë shka â te Allah. A është fjala e qartë? Shumë e qartë. Kuptimet e sahabëve kanë ndryshu. Thot Ibn Tejmija, fe beka Ebu Bekrin. Ebu Bekri minja ja nisi me kajtë. Ja nisi me kajtë. Sa e tha qikët fjalë. Ja nisi me kajt. Sahabët të çuditëm, pse Abu Bekri ja nisi me kajt? Pra Abu Bekri kuptoi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këta çka tjerët s'kuptun, we kale. Bel nafdike bi anfusina wa amwalina ya rasul Allah. Kur e ka thon këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri ka kajt dhe ka thon, ja rasul Allah, për ti i japna shpirtat tona dhe kejt çka kena. Kurban i ki kejt për për ti. Japna, sakrifikojna edhe gjakin ton për tije. Se e kuptoi shka tha. Pastaj thot, fe xhealen nasu jaxhebune en dhekere Resulullahi sallallahu aleyhi sallam abden, khajjerahu Allahu bejne dunja wal akhira, thot njerëzit ja fillun m'u çudit. Pejgamberi selam â tu folë për një njeri, një rob ka në kanë, shka Allah ja ka dhonë një mundësi, a po do dunjanë apo ahiretin, ai e ka zgjedhë ahiretin, ky po kan. Po, pra pe kallzon Pejgamberi selam një lajm, pse ky po kan? Ebu Bekri pse po kan? Kal, wa kane Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, huwel mukhajjeru, wa kane Ebu Bekrin, a'lemuna bihi. Sahabët pastaj thanë, e pastaj na e kuptum se Ebu Bekri e kuptoi se qaj robi ka në konë Pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Edhe për qata ka kajtë. Pra e ka kuptu e, se Pejgamberi selam vetë se, s'e ka përmend veten e vet. Fe men jenkalib, fe len jadurra Allahe shejë. Allahu xhelle we ala ka zbrit një ajet, a nëse vritet Pejgamberi selam, nëse vritet, se shumë pejgamberë janë vra. Mirëpo Pejgamberi selam s'është vra. Apo vdes, a kini me ndru ju fejen? Allahu xhelle we ala ka thonë, e nëse ndroni ju s'mun i bani dam Allahut, ju vetes juve i bani dam. Ky ajet ka zbrit tu konë Pejgamberi selam gjallë. Pasi ka vdek, e ka lexu Ebu Bekri para Omerit. Thotë Omeri, radijallahu anhu, m'u ka dukë si me zbrit i freskët qatë ditë. Edhe se ka zbrit më herët. A dallojkan kuptimet e njerëzve? Dallojnë shumë. Andaj dijetarët kanë thanë se kuptimi i lartë i dallon njerëzit dhe robi e ka obligim me lutë Allahun xhelle we ala me i dhonë kuptim. Se argumentet, elhamdulillah, Allahu xhelle we ala ka thanë, inna nahnu nezzelna dhikra, wa inna lehu le hafidhun. Ne e kena zbrit këtë Kur'an. me fuqinë tonë dhe na e rujna dhe na hala nuk e kena kuptu mirë qka do me thonë se Allahu e ka rujt këtë libër qka thonë Ibn Kajimi nëse don me ditë qka do me thonë se Allahu e ka rujt Kur'anin shikoj krishterët qka ka dashtë me thonë ka dashtë me thonë shikoj ata popuj të cilat Allahu edhe atyne ju ka çu Kur'an se Kur'an është fjala e Allahut xhelle we ala Mirëpo, popujve tjerë nuk ja u ka garantu. Ja u ka zbit lidhën ka thonë, si ta runi, e runi vetën e juve. Nuk e rujtët, devijoni. Thotë, nëse do me ditë, çfarë vlerë e ka që Allahu e ka rujtë ajetin, s'un e ndryshon kërkush, ka thonë, kshyri krishterët. Ka ardh Bulsi edhe ja u ka ndrue kuptimet. Edhe sot, i sheh me miliarda të deviju. Me miliarda. Ata mendo, kujtojnë se, ato janë fjalë të Isës, ato nuk janë fjalë të Isës, a.s. Po ato fjalët e njerëzve të cilat andaj ato i kije me 100 ato vazhdimisht i shkruajnë tani Bibël e re, e, e modifikume, e modifikume, ma e reja, ku ta di çka, pse, se ka hi një herë defekti. Andaj Allahu xhelle ve ala e ka rujt këtë kët libër, fjalën e Allahut xhelle ve ala, e neve çka na ka mbetë, Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata çka mundohen me gjetë udhëzimin dhe mundohen për rrugën tonë na i udhëzojmë. E qysh është m'u udhëzue? M'u lodh duke e lexu librin e Allahut xhelle ve ala, m'u lodh duke e kuptu, edhe atë çka e ki kuptue me bindje dhe argument me punu me ta dhe m'u kap me ata fuqishëm në mënyrë që Allahu tebareke we teala me ta rujt udhëzimin. pakësimi i dijes së sheriatit pakësimi i dijes së sheriatit wa fi nafsi mahabbatun ndërsa njeriu ka epshe në shpirtin e tij në shpirtin e tij ka epshe nëse pakësohet kuptimi edhe zbehet dituria cila ngritet epshi s'ka mundësi diçka me ul epshin pos dituries nga ana e Allahut xhelle ve ala ose mendja e shëndosh Andaj, Ibn Tejmija e ka një kaptin të veçan kur fol, pse shumë prej filozofave s'kanë bo gjynahe. S'kanë bo gjynahe. A i kanë bo për shkak të fejes? Jo. Pse kanë thonë këto janë gjëna të poshtra. E kanë thonë, çka i ka nxit këta mos me ba mëkate? Mendja. Pra, dy sende e mbrojnë njeriun. Mendja e shëndosh dhe feja nga ana e Allahut tebareke ve teala. Thot Ibn Kajimi, thot Shejhul Islam, inbasatat nefsu bi humkiha fi dhalik. Nëse dobsohet mendja, Edhe dobsohet ilmi i sheriatit shlohet nefsi me budallallëkët e veta. Këto janë dy të ndërlidhura. Nëse s'ki ilm, rrëshqet. Nëse s'ki kuptim, rrëshqet. Ani pse i ki ditë argumentet dhe po nuk i ki kuptue. Nuk i ki kuptue qysh duhet. Me kuptim të sahabeve, rrëshqet. Patjetër e ki me rrëshqit dhe sidomos nëse nuk je mbështet në kuptimin e ajeteve, Apo ka mundësi njeriu e don një njeri tjetër, thot Ibn Tejmija, edhe pse ai çka e do është ahmak, budal, xhahil, e kështu me radhë, mirëpo dashuria e verbon. Si ka thonë në vend tjetër Ibn Tejmija, sikur ai i cili e don një femër të ndalume, është sikur atij i cili t'i vnohen frejt e kalit edhe nuk shef kurgjo pos asajna. E kështu me radhë. Dija dhe kuptimi i lartë nga ana e Allahut tebareke ve teala është prej sendeve të cilat i harrojnë njeriut besimin. Pastaj dijetarët kanë përmend edhe pengesa tjera. Nëse don me majt mend vlerën e diturisë dhe vlerën e kuptimeve, mediton në surën El Fatiha. Mos na mos na çon në atë rrugën të cilët ti je i hidhrum me ta, dhe as të cilët kanë deviju, edhe pse hukmin te Allahu e kanë nja, i devijumi, dhe ai të cilin Allahu xhelle ve ala është i hidhrum me ta, njësoj janë se dhe ky i, i devijum, edhe këtij të devijumit i ka zbrit hidhrimi. Kanë thonë dijetarët për me na tregu Allahu tebareke ve teala, se devijimi ka shumë kënde, devijimi ka shumë mundësi, devijimi ka shumë shkaqe, E para është me dit dhe mos me punu me ta. Ghairil maghdubi alehim ve led-dalin. Ghairil maghdubi kush janë? Ata çka din. Ata din ilm, s'e kanë problem me ilmin ata. Ata e kanë kalu fazën e injorancës, kanë kalu në ilm. Mirëpo ju ka zbrit hidhrimi për shkak se kanë dit. Arafu fe keferu bihi. Allahu azze ve xhel thot, e ditën, banën kufër. Po ka njerëz çka e din edhe bajnë kufër. Mos kujto se s'dinë. Ve dalin edhe ka xhahila. Pra ilmi nuk është i mjaftum për njeriun me qenë i udhëzum. Nuk është i mjaftum për me qenë i udhëzum. Mirëpo edhe pa ilm s'ki më, si me kanë i udhëzum. Ve led-dalin, as të devijuarve, e kanë thonë dijetarët dalin janë ata çka s'kanë ilm. S'kanë ilm ata, as kuptim. Qysh t'ju thohet. A ju thot prifti kështu? Tamam, ti e di, ti na i fal E kështu me radhë. Edhe pse mund dalë pak me mendjen e tyre. Po mirë, kisi ona është qysh ka mund ky me i fal gjynahet, kur edhe ky ka gjynahe. E kështu me radhë. Mund dalë pak me mendu, thellohen, ama shejtani nuk i le as pak mu, mu thellu. Andaj lusim Allahun xhelle ve ala, që mos na nxjerrë neve as një pengesë prej pengesave të mundshme, në mes neve dhe udhëzimit të cilin e ka zbrit Allahu tebareke ve teala lusim Allahun xhelle ve ala që të na bëjë prej atyre të cilat i ka udhëzuar në rrugën e drejtë dhe i ka begatu me të mira, jo atyre të cilët i ka zbrit hidhrimin e tij mbi ta dhe as mbi ata të cilët janë të devijuar dhe nuk kanë kuptim lusim Allahun tebareke ve teala që ta ngrite ambicien edhe gjithë muslimanëve për me mësu fenë e Allahut tebareke ve teala dhe me punu me ata ve sal-lallahu ala nebijjina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi exhmain